حاول یحاول تلاش کرد الاخرون والآخرین دیگران لا تحاول کسب الآخرین بل حاول کسب المال فقط والآخرون سیأتون الیک بانفسهم برای به دست آوردن دیگران تلاش نکن فقط برای به دست آوردن پول تلاش کن دیگران خودشون میان سمتت